double Dieu mirror, comme un Defender. Pourquoi pas vérifier, machin qui terrifie, tout ça on a. Quand on veut, on change de pays, non, nous on n'attend pas là, tout ça on a. Hey. En Berlin, dans en Andalousie, des diamants, des cristaux, ouais, tout ça on a. C'est que le machin peut cul, le machin peut être, tout ça on a. Un RFI, tout ça on a. Belvedere, tout ça on a. Bouguet, tout ça on a. Pas d'égal, tout ça on a. Ils étaient là avant, mais ils ont dû s'en aller comme on est là. Hey, donc obligé de se protéger quand on est là. Hey, hey. J'ai pas vu sa mais elle a un gros cul, donc amenez-la. mais ne mon dauphin. T'avais pas vu que j'avais le dos large. Hey, hey, comme si j'étais pas connu, elle me dit qu'elle veut se promener là. Hey, hey, je compte jamais la revoir, donc je suis obligé de la bousiller là. Hey, hey, et devant les cafés, ils ont pas de béton, nous jamais on lâche. Tu connais la malaquine toi tes gars que des lâches. Nous crois pas vérifier, moi je qui terrifie, tout ça on a. Hey, quand on veut on change de pays, non, non, on n'attend pas là, tout ça on a. Hey, Kalinda, des diamants, des ouais tout ça on a. c'est que le match un peu le match un peu tout ça on a. tout ça on a. tout ça on a. tout ça on a. Pas tout ça on a. tout ça on a. tout ça on a. tout ça on a. Pas tout ça on a.